Fidindai riciuloi. Ricciai homoi shainas esti pli fidindai ol mal ricciai. Tio MONTRIGIAS tra ciui MONT montregionoi. Tio povas conduci al fatala diabla circlo. Ciune conata homo, lau shaine estas fidinda, pritio la cerbo iugias en secunderoi post malpli olla ol la unuae comunae cent millisecundoi, la impreso manifestigias. Fidinda, malfidinda, au insidema? Ciutiu iugio trafas? Versaine ne. Cialdo ancau la mieno mal casula traitoin de neconata homo? Set necessas redemandi. Kiel homoi alikaze povas rapide atingi iugion pritio, ciu ili fidu al alia homo? Se mancas specifai informoi pri individuo, tiam homoi supposeble usas stereotipoin por pritaxi fidindetson, scribas sciencistoi de Parisa Universitato en faca periodaggio. En studajo, la esploristoi prescribas factoron, quiu transculture cun caracterizas la iugion pri neconatai homoi. La bon staton de persono. Malriciae homoi lautio estas consideratai plei ofte kiel malpli fidindai, ol personoi, kiui estas pli bonstatai la sciencistoi collectis por sia studaggio datumoin in el Brasilo, Columbio, la Democratia Respublico Congo, Hindio, Nigerio, la Filippinoi, Francio, cae Britio. Unue ili petis la partoprenanto in priugi unuopain pain fotoin, sur ciui estis videblai meblitai chambroi. Helpe de la fotoi, Tion montris la resultoi, la parto prenantoi povis suffice fidinde pritaxi la gradon de la bonstato de la doma strumeioi, cies supposatai posedagioi estis bildigitai sur la concernai fotoi. En dua pascio la test personoi devis informi, ciu la loggiantoi de la ciambro havas cun laboreman caracteron, ciu ili estas helpemai, cae ciu tivi lau hipotesai personoi disponas pri alta grado de memregado. Tivi tri traitoi, tiel argumentas la sciencistoi, prescribis tre bone la concepton fidindezzo. La iugio pri la fidindezzo de la supposebla elogiantoi de la bildigitae ciambroi dependis de tiom kiel bonstata la concerna dom mastrumeo shainis esti. Ju pli granda estis la posedajo, des pli granda estis ancau la antau fido, kiun la testantoi concedis. La resulto estis sendependa de tio, kiel bonstatai estis la partoprenantoi mem. Tiui stereotipoi riccia mal riccia e ficis lautio sen depende de la sozia posizio de tiui quii esprimis la iugion Cai tio constatigis en ciui landoi de brasilo tra hindio gis francio chu albon statai homo estas prave concedata antau fido, tio ne eblastiri Kelkai studajo etiras che yes aliai ne. Sed unu afero estas certa. Socioi profitas je alta grado de interpersona fido. Landoi, en kiwi la homoi donas unui alla aliai concernan altan antau fidon, estas average pli stabilai, pli pazai, cae tendenze democratie regatai, scribas las scientistoi la mesurita grado de generala fido varias forte inter socioi. La monde indizo exemple mal pli ol dec procentoi de la enquetitoi en Columbio, Peruo, Brasilo au Ecuadoro indicas che eblas fidi al plei multai homoi. Iela alia fino de la spectro staras statoi kiel Norvegio au Svedio, en kiu lau la monda indizo, pli ol sestec procentoi indicis che ili credas je la bono en la cun homoi. Ciel forta, la basa fido al aliai estas en socioi, tio compreneble montras efficoin. Vasta misfido en socioi efficas quasau ciel imposto pri ciui economiai activezoi do imposto, cion ne devas pagi landoi cun forta basa fido. Scribis foie pritio la politicscientisto Francis Fukuyama. Se fido correlazias tamen cun bon stato, tiam povas el tio el cresci negativa spiralo. Mal riceccio reductas fidon cae tio malfaciligas la eliron el tio.